աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, թանկագին հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջի երկու օրերի ընթացքում շատ հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան տարբեր տարածաշրջաններում։ Սկսենք Արցախին վերաբերող հարցերից։ Ամենակարևորը այստեղ կարելի է համարել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերրախոսազրույցը, որի ընթացքում խոսվել է նաեւ Անդրկովկասում խաղաղության եւ կայունության մասին եւ շատ հետաքրքիր է, որ ընդգծվել է անհրաժեշտությունը երակողմ բոլոր պայմանավորությունների Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որբիսի անվերապահորեն իրականացվեն։ Ինչ որտեղ սա դրական կարելի է համարել, տեսնենք ինչքանով այն կնպաստի Արցախի ապա շրջափակման եւ պաշարումի վերացման գործում։ Անցած երկու օրերի ընթացքում հատկանշական զարգացումներ տեղ ունեցան նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական ոլորտում։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը գտնվում է Թուրքիայում, պաշտոնական այցով եւ այնտեղ հանդիպել է նաև իր թուրք գործընկերոջ հետ։ Կարևորվել է օրինակ Անի կամուրջի վերանորոգման հարցը եւ համապատասխան ենթակառուցվածքների, այսպես վերաշահագործման, որբիսի սահմանը սահմանային այդ սահմանի բացումը նպաստի երկու երկրների հարաբերությունների զարգացմանը։ Կարևոր այցելություն է այն ամենայնիվ ցանկացած նման այցելություն, ցանկացած նման հանդիպում Թուրքիայի հետ քննարկում բնական է, որ պետք է շատ ու շատ, այսպես ծանրակշիռ, հավասարակշռված ձևով համապարփակ ուրեմն մոտեցում ցուցաբերվի, քանի որ սա կարող է նաև ունենալ ոչ միայն դրական եւ ոչ այնքան դրական, ինչքան նաև բնական է պետք է պատրաստ լինենք բացասական քաղաքական զարգացումների, որտեղ Թուրքիան մնում է Թուրքիա եւ կան նաեւ այլ խաղացողներ եւս։ Անցած երկու օրերի ընթացքում հատկանշական մի շարք հայտարարություններ եղան Ադրբեջանում։ Այսպես վերլուծական կենտրոնների մեկի ղեկավարը, որը կոչվում է Բաքվի հետազոտական Atlas կենտրոն, բացեբաց հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է փոխարինի Ռուսաստանին հայ-ադրբեջանական երկխոսության գործում։ Այս կենտրոնը ֆինանսավորվում է եւ կարելի է ասել նաեւ կառավարվում է Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից։ Շատ հականշական հայտարարություն է։ Շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր զարգացումներ տեղի ունեցան Իրանում։ Այսպես Իրան-Ռուսաստան հարաբերություններում կարծես թե նոր մի էջ է բացվում, այսպես երկրները կարող են նույնիսկ առանց վիզային ռեժիմ մտցնեն երկու ուրեմն փոխայցելությունների բնակավարում, ինչը իհարկե կխթանի եւ բիզնեսը, եւ զբոսաշրջությունը, եւ առհասարակ կապերը։ Ամենակարևոր այստեղ զարգացումը տեղի ունեցավ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսիի Չինաստան կատարած այցի ընթացքում։ Շատ հետաքրքիր այց էր, որովհետեւ երկու երկրների միջև ստորագրվեց մոտ 20 պայմանագիր եւ համաձայնագրեր տարբեր ոլորտներում, սկսած ճգնաժամային կառավարման, զբոսաշրջության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման, միջազգային, այսպես արևտրի, շրջակա միջավայրի եւ այլ։ Չինաստանը այսպես հայտարարեց, որ ամեն ինչ անելու է, որպիսի Իրանի միջուկային այդ գործարքի շուրջ բանակցությունները վերսկսվեն եւ պաշտպանելու է Իրանի լեգիտիմ շահերը եւ իրավունքները ատոմային էներգիայի ոլորտում։ Շատ հետաքրքիր եւ հատկանշական հայտարարություն է եւ ընդհանրապես այս վերջի գլոբալ զարգացումներում մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե ձևավորվում է մի նոր համակարգ, չասենք սա բևեր, չասենք սա ինչ որ մի ճամփար, բայց այնուամենայնիվ որտեղ եւ Չինաստանն է, եւ Ռուսաստանն է, եւ Իրանն է, եւ այդ գործընթացը ըստ ամենանի կշարունակվի։ Շատ հետաքրքիր էր նաեւ Բելարուսի շուրջ ընթացող զարգացումները։ Մի շարք եվրոպական երկրներ, մասնարարպես Ֆրանսիան, հորդորել է իր քաղաքացիներին անվերապահորեն եւ անմիջապես լքել Բելարուս ինչը կապված է Ուկրաինայում տեղնեցող ռազմական գործողությունների հետ։ Ինչ է սա նշանակում Միգուցե Բելարուսն է փորձում ինչ որտեղ ընդգրկվի այդ պատերազմական գործողություններում, թե կարող է դրսի ուժերը փորձեն ընդգրկել Բելարուսը ինչ որտեղ այդ գործընթացներում ցույց կտա ժամանակը, բայց ինքնին հատկանշական, եթե իհարկե Բելարուսը մասնակցի ուկրաինական այդ զարգացումներին, սա լրիվ այլ որակ է հաղորդելու այդ բոլոր գործընթացներին։ Տեսնենք։ Այս համատեքստում նաև հատկանշական մի շարք զարգացումներ տեղնեցա Մոլդովայում ինչը նաև կարելի է համարել հակառուսական այսպես ալիքի դրսևորում։ Այսպես Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն հայտարել է, որ լիովին կիսում է Վլադիմիր Զելենսկու նրան փոխանցած տվյալները եւ համոզվել է դրա մեջ ըստ իրեն, որ Ռուսաստանը ուզում է քաղաքական իրավիճակը ապակայունացնել Մոլդովայում եւ ինչ որ նույնիսկ գործողություններ իրականացնել ապակայունացման ուղղությամբ։ Ընդ որում, այստեղ այդ ապակայունացման գործընթացում պետք է մասնակցեին ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Բելարուսի, Սերբիայի, Չեռնոգորիայի քաղաքացիները եւ հատուկ դերակատարություն պետք է ունենար չեչենական գրոհայինները ինչպես Սանդոնեն նրանց որակել։ Այսինքն սա մի նոր հայտ է, միգուցե Մոլդովան դրանով փորձում է լեգիտիմացնել իր աստիճանաբար, այսպես ներքաշում ուկրաինական ճգնաժամին, իհարկե Ուկրաինայի կողմին, միգուցե սա Մեզնեստրի ճնշմամին գործընթաց է, թե պատրվակ է, որպիսի Ռումինիան եւ ՆԱՏՕ-ն զորքողարկեն, սա ցույց կտա ժամանակը, բայց ակնհայտ է այն, որ Ընդհանրապես Մոլդովայում եւ Մեզդնեստրում իրավիճակը իսկապես բավականին այսպես շիկանում է։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում նաև արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները շիկացան։ Այսպես, ուրեմն, հապկի ընդհանուր շտաբի ղեկավարը գեներալ Անատոլի Սիդորովը հայտարարել է, որ արևմուտքը ամեն ինչ ուզում է անել, որպեսզի հապ տարածաշրջանում իրավիճակը ապակայունացնի եւ հատուկ նշել է, որ այստեղ Ռուսաստանի դեմ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը առանձնակի ակտիվություն են ցուցաբերում հայ-ադրբեջանական այդ հարաբերությունների հակամարտության գոտում։ Նա չի նշել իհարկե Արցախը, բայց ինչ որ կերպ դա նաեւ վերաբերում է մեր երկրի մեր տարածաշրջանի, նշելով, որ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը, չնայած որ Հայաստանը հանդիսանում է հապկան թամ եւ ունի հակամարտության կարգավորման իր մոտեցումը, նրանք ուզում են դրա վրա ազդել եւ պարտադրել ինչ որ այլ ձևաչափ, ինչը իսկապես մտահոգիչ է եւ սա մենք պետք է ամեն ինչ անենք, հատկապես ճկուն դիվանագիտության, հմուտ դիվանագիտության միջոցով լինենք իմաստուն, որպիսի թույլ չտանք մեր երկիրը դարձնելու թաթերաբեմ։ Որևէ երկիր դերևս չի շահել թաթերաբեմ դառնալու հերանեկարից։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում նաև ՆԱՏՕ Ռուսաստան հարաբերություններում տեղի ունեցավ մի շարք զարգացումներ, այսպես Բրյուսելում տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի գլխավորության բնական է, որտեղ ընդգծվել է, որ անհրաժեշտ է օգնել եւ ուժեղացնել օգնությունը Ուկրաինային։ Բնական է սա կսրի իրավիճակը նաև ուկրաինական թաթերաբեմ։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում հատկանշական զարգացումներ տեղնեցան Քրդստանում Իրաքյան, այսպես Իրաքի Քրդստանի ղեկավարը այցելեց Թուրքիա եւ հանդիպեց նախագահ Էրդողանի հետ։ Ընդ որում փակ հանդիպում է տեղ ունեցել։ Ինչ են քննարկել, որը մեկը չգիտի։ Ընդհանրապես քրդերը շատ հետաքրքիր, այսպես աշխարհակահական հայեցակարգ ունեն մի կողմից նրանց իհարկե Թուրքիան ճնշում է քրդերին, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Իրաքյան Քրդստանը շատ շերտ կապեր ունի Թուրքիայի հետ, ընդհանրապես հա քրդական ժողովրդի նաև յուրահատկություններից է ինքը շատ երկպարակտված է եւ ներսում եւ աշխարհակահական թատերաբեմում։ Ու մենք պետք է պարտավորենք ուշի ուշով հետևել, որովհետև սա նույնպես առնչում է մեր ազգային անվտանգությանը։ Եվ նորից անդրադառնանք Սոմալի լենդին, այնտեղ պատերազմական գործողությունները շարունակվում են եւ ինչն է հետաքրքիր, Սոմալի լենդի ղեկավարությունը մի հայտարարություն է արել, համաձայն որի նրանց տարածքային ամբողջականության խարխուլ ողբալողների թվում եւ պատճառներից նշել են նաեւ այն, որ Էրիտրիան եւ Թուրքիան ամեն ինչ անում են, օգնում են Սոմալիին, որպիսի նա Սոմալի լենդի դեմ պատերազմի շատ հետաքրքիր զարգացում է։ Ընդ որում նաև Սոմալիլենդի իշխանությունները գտնում են, որ դրան նպաստեց նաև նրանց սերտ կապերը, Սոմալիլենդի սերտ կապերը ԱՄՆ-ի հետ, Թայվանի հետ եւ մեծ հսկայական նավթի պաշարների հայտնաբերումը ու բնական է, որտեղ կան նավթի պաշարներ, միշտ լինում են նաև նման աշխարհակական խնդիրներ։ Բայց մյուս կողմից, եթե ԱՄՆ-ն եւ Թուրքիան դաշնակիցներ են ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, ապա Թուրքիան փաստորեն գործելով Սոմալիլենդի դեմ նաև գործում է ԱՄՆ-ի դեմ։ Բայց սա արդեն թուրքական աշխարհակահաղականության, արտաքին քաղաքականության յուրահատկություններից է, որից մենք իմիջալոց բազմից ասել են պետք է շատ ու շատ բան սովորենք։ Այսպիսինն էր մի շարք կարևոր զարգացումներ, Թանկագին բարեկամներ, մնացեք բարով, Աստված պահապան ձեզ եւ մեր երկրին։ Կհանդիպենք։